Մատաղիսը մեզ բոլորիս համար ամենահարազատ համայնքներից մեկն է։ Ինչպես եք ապրում։ Սովորական յուղի առօրյայով կյանքը շարունակում է։ Քանի բնակիչ ունեք։ 540 բնակիչ։ Պարոն Ավանեսյան, եթե փորձենք ամփոփել 2000 2017 թվականը ինչպիսի տարի էր Մադաղեսի համար։ Բավականին առաջընթաց եղել է 2017 թվականին հաջողություններ ունեցել ենք։ Առաջինը դա հենց 10 բնակարանների վերակառուցման հետ կապված համայնքային ճանապարհների բարեկարգումը գյուղը լուսավորությամբ ամբողջովին ապահովվել է։ Հիմնականում այս քանը յուղատնտեսության բնագավառում նաև առաջընթացներ եղել են։ Հիմնականում ասենք աշնանցանի հաշվով։ Բայց չի եղել Բերքարատա եղել, բայց Գառնանցանը չէ, քանի որ երաշտային ներգնում տարին հնարավոր չի եղել նորմալ Բերքա։ Իսկ չլուծված ինչ խնդիրներ ունեք։ Չլուծված խնդիրներից հիմնականում էլի կարող ասել դա բնակարանային հարցն է, մանկապարտեզի հարցն է, որ նախագծված նախահաշվարկ կա։ Այս տարի պետք է շինարարական աշխատանքները սկսվեր, բայց երևի հաջորդ տարում 18 թվականին եւ դպրոցի մասնաշենքի կառուցումը կսկսենք եւ մանկապարտեզի նոր մանկապարտեզի կառուցումը։ Պարոն Գյուղապետ նշեցիք, որ 10 բնակարան են կառուցել, ում համար է կառուցել, ով է կառուցել։ Տարբեր խավերի համար պետական կառավարության ծրագրով է կառուցվել Արցախի հանրապետության կառավարության միջոցներով վերակառուցվել, այսինքն նախկինում համայնքում եղած բնակարանները, որոնք ասենք սեփականատերերի գյուղում չեն եղել, դարձվել է համայնքային սեփականություն, վերակառուցվել եւ տվել բնակիչներին, հիմնականում երիտասարդ ընտանիքներին կամ նաեւ նրանց մեջ ընտանիքների երկու թե 3 ընտանիք, որոնք ասենք երիտասարդ չեն, բայց հիմնականում ասենք նույն 92 թվականից հետո պատերազմի հետևանքով իրենց բնակարանները ավերված է եղել, մինչև առ այսօր պետությունը որևիցե հնարավորություն չի ունեցել, որ նման մարդկանց հարցնել կարգավորի, նաև այդպիսի 2-3 ընտանիքի հարցալուծվել։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի թեման այս անգամ կաթիլային ռոռոքումն է։ Ցանկանում եմ իմանալ երիտասարդ գյուղապետի կարծիքը այդ մասին։ Շատ ծրագիրը շատ լավ է, այսինքն մնում է այդ ժողովուրդը աշխատեն, այսօր ես որպես եւ համայնքի ղեկավար եւ որպես օգտագործող եմ մասնակցելու այս դասընթացին կազմակերպվելիս, որ เป զի այնինչ որ խոսքի այստեղ պետք է իմանամ, այդ իմացածը նաև տեղեկացնեմ բնակիչներին եւ հորդորենք, որ เป զի բնակիչներն էլ նույն ձեւի օգտվեն այդ ծրագրերից եւ զբաղվեն այգեգործությամբ։ Հայտնի է, որ այսօր արցախցիների վիճակը ստիպում է, որ เป զի եւ հայրենիք պաշտպանեն եւ հողը։ Մատաղիսում շատ կան այնպիսի երիտասարդներ, ովքեր ծառայում են ԼՂՀ-ում։ Այո, կան մոտ 10 երիտասարդներ հիմնականում ծառայում են պաշտպանության բանակում, կան նաև կանայք, կանանց մի մեծ մաս էլի աշխատում է պաշտպանության բանակում։ Մնացած մասն էլ ասենք եկերում, դպրոցում, համայնքում սեփական սնկերեն գործով։ Գիտեմ, որ դուք հողօգտագործող եք, անձամբ ինչով եք զբաղվում։ Հողագործությամբ զբաղվում եմ, ասենք, աշնանացան մշակաբույսերով եմ զբաղվում եւ ինչպես նաեւ գառնանցը մշակաբույսերով։ Նաեւ ունեմ մի քանի հեկտար նռան այգի տնկարք։ Ինչպիսի տարի էր ձեզ համար անձնական կյանքում։ Նորմալ։ Իսկ գործնական գործնականն է նորմալ։ Ձմեր պապին պատրաստ է կատարելու ձևը երեք ցանկությունները, խնդրեմ ասեք։ Իմ երեք ցանկություններից առաջինը, որ կատարի բավարարան, լինի միայն խաղաղություն։ Շնորհակալություն ձեր ամանորյա մաղթանքները ռադիոընկերներին։ Ցանկանում եմ շնորհավորել մեր ամբողջ հայազգի բոլորի նոր տարին, թող 2018 թվականը մեր հայազգի համար նորանոր հաջողություններ բերնի ու ամենից կարևորը խաղաղ տարի լինի։ Շնորհակալություն։ Thank you. Thank you. うん。